Asli taqvo mohiyati haqida yuritgan bahsimizda biz aytgan edikki, g'aybga bo'lgan iymondan boshlanib va hayotdagi shu g'aybga bo'lgan iymonning yo'nalishi ko'rinishligiga yetib to'xtashligi haqida gapirgan edik. g'ayibga bo'lgan iymon bu inson bilan hayvon o'rtasini ajratib turuvchi asosdir. Va shu bilan hidoyat o'zi markazidir. Bun bilan birga taqvoga yetishlik vositasidir. Chunki hayvonlar ko'ziga ko'rgan narsasigagina ishonadi. Ammo inson Alloh subhanahu va taolo insonni ko'zni ko'rinmagan o'zining kitobida va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarida bayon qilingan g'ayb olamiga iymon keltiradi. Mana bu biz kofirlar bilan musulmonlar biz musulmonlarning o'rtasini ajratib turgan narsa g'aybga bo'lgan iymondir. Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobini avvalida ham g'aybga iymon keltirgan bandalarini muttaqillarning sifatlariga bog'ladi birinchi استعيذ بالله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب birinchi g'aybga iymon keltirgan bo'lishlik bu alloh subhanahu va taoloning muttaqin bo'lgan bandalarning sifatidir Shuni yaxshi bilishimiz kerakki, g'aybga iymon deganda biz g'ayb takror aytamiz, kitobi sunnatda bayon qilingan g'aybga biz iymon keltiramiz. Xo'p, bu taqvo sifatini hosil qilishlikning birinchi vositalaridan Qur'oni Karimga mana murojaat qilar ekanmiz. ma'arabiyyan وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا alloh subhanahu va taolo o'zining qur'oni karimni nozil qilganligini bayon qilib va bunda vaidlarni ollohni hukmiga bo'ysunmagan bandalarni o'zining azobi bilan qo'rqitganligini bayon qilib odamlar taqvo hosil qilishligi uchun Qur'on tushirganligini bayon qilyapti. Demak, shu oyatlardan ma'lum bo'ladiki, Alloh azza va jallaning kitobini tilovat qilishlik taqvoga olib boradigan yo'llarning birinchisidir. Kitobun anzalnahu ilayka mubarak ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب alloh subhanahu va taolo kitobni tushirganligi va bu oyatlarni tadabbur qilishliklari uchun va aql egalari tafakkur qilishligi uchun tushirganligini bayon qilyapti shuning uchun biz qur'oni karim bilan o'zimizning aloqamizni mustahkam bog'lamas ekanmiz, taqvo sifatini hosil bo'lishligining birinchi yo'liga chiqmagan bo'lamiz. Demak, taqvo sifati bizda hosil bo'lmaydi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning yaxshi ko'rgan bandalardan bo'lishligimiz mutlaqo mumkin emas bo'ladi Shuning uchun mu'min kishining Qur'oni Karimga bog'lanmagan, ya'ni tilovat vositasi bilan, tadabbur vositasi bilan bog'lanmagan kuni bo'lmasligi kerak. Ba'zi ulamolar tarafidan o'zlariga Qur'oni Karimni tilovatini bir oy muddatda bir marta tilovat qilib tamomlashlikni maslahat berishib, bir oydan ko'proq muddatda Qur'onni tilovat qilmagan odam go'yoki shu Qur'onga aloqasi bog'lanmagan kishi deb atashgan ekanlar. 3 kundan ozroq muddatda tilovat qilib tugatgan kishi Qur'ondan hech bahra olmabdi degan so'zning asl ma'nosi 3 kundan ozroq muddatda tilovat qilinganda tadabbur qilinmaganligiga ishora bo'lyapti. Demak, asli Qur'onni tilovat qilishlikdan Qur'oni Karimni tadabbur bilan ma'nolarini tafakkur qilib shu tilovat qilishlikni odat qilmoq kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana bu kishining tilovatlari haqida qiyomul laylda ko'p tilovat qilinganliklari, tilovat qilganlari o'zi rivoyat qilinadi. Bu avvalgi darslarimizda bu biz haqda bu haqda ko'p gapirib o'tdik. Qur'oni Karimni ba'zi bir tilovat qilishlikka qodir bo'lmagan kishilar Qur'oni Karimning tilovatini quloq solishlik bilan odatlanmoqlari kerak. كذلك يبين ayatihi آياته للناس لعلهم يتقون Alloh taolo o'zini oyatlarini bayon qilishligi taqvo sifatini hosil bo'lishligi uchun. Hada bayanul linnasi va hudan va mau'izatul lilmuttaqin. Qur'oni Karimni odamlarga bayon va hidoyat va muttaqillarga mau'iza ekanligi bayon qilinyapti. Qur'oni Karim bilan hidoyatlanadigan, ta'sirlanadigan kishilar taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilargina ta'sirlanadi. agar bu sifat bo'lmasa mana qur'oni karimni tilovat qilayotgan va o'rganayotgan bu minglab minglab kishilar borki ular hidoyatdan bir zarracha ulushi yo'q bo'lgan kishilar modomiki shuning uchun avvalgi darsimizda aytdikki avval biz iymonni o'rganardik keyin qur'onni o'rganardik iymonni biz o'rganib ashoblarning so'zlaridan iymonni avval o'rganib, keyin Qur'on o'rganardik. Ya'ni bu degan so'z inson o'zida taqvo sifatini hosil qilmaguncha Qur'ondan o'ziga hidoyat ololmaydi. Hudan lil muttaqin. Allohdan qo'rqgan kishilarni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan muqaddas kitob ekanligini Alloh taolo o'zining kalomini avvalida aytib qo'yadi. va Qur'onning tadabbur qilolmagan kishilarning qalblari bekik kishilar ekanligiga ishora qilyapti. Afala yatadabbaruna quran am ala qulubin aqfalha. Qur'onni tadabbur qilishmaydilarmi? Yo'inki qalblarida lekituvchi quluflar bormi? Demak, mu'min kishining doim Qur'on bilan o'zining aloqasi bo'lmoqligi kerak. Hozirgi Vaqtdagi bizning nuqsonlik sifatlarimizdan bittasi shudir, birodarlar. Juda ko'p har birimizni har kungi mashg'ulotimiz bor, lekin Qur'on bilan tilovat qiladigan mashg'ulotimiz yo'q. Masjiddagi birinchi kelgan vaqtdagi ham amal kishining 2 rakat tahiyatul masjid o'qigandan keyin albatta o'zini Qur'on bilan aloqa bog'lab, Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lmoqligi kerak. Ikkinchi taqvoga bo'lgan yo'l zadahum hudan va atahum taqvahum. Alloh taolo mana bu oyatda hidoyatlangan kishilarni Alloh taolo ularga hidoyatni ziyoda qilishligini va ularga taqvolarini berishligini va'da qilyapti. Demak, taqvoga bo'lgan yo'l birinchi hidoyat yo'li. Hidoyatni inson hosil qilishligi Allohning yo'lida mujohada qilishlik bilan, o'zini shu yo'lga muqayyat qilishlik bilan, o'zini shu yo'lga qanday qilsa Allohning buyrug'ini qilish, Alloh qaytargan narsadan qaytishlik, mana bu narsada o'zi harakat qilishlik natijasida Alloh subhanahu va taolo unga hidoyat bag'ishlaydi. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Albatta insonga hidoyat yo'liga yo'llab qo'yishligini Alloh taolo va'da qilyapti. Demak, bu bilan inson o'zini din yo'lida islomni olib kelgan buyruqlarini qilishlik yo'lida mujohada hayotiga kirmoqlik kerak. Bu hayot bilan hidoyat unga nasib bo'ladi. Hidoyat nasib bo'lgandan keyin zadahum hudan va Hidoyatlangan kishilarga Alloh taolo hidoyatni ziyoda qiladi va ularga taqvosini beradi. Taqvoning hosil bo'lishligi demak asosi Alloh yo'lida mujohada qilishlik bilan, harakat qilishlik bilan hosil bo'ladi. Mujohada Mujohada nima? Allohning kitobida bayon qilingan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarida bayon qilingan hukmlarni bilish. Bu ma'rifat hosil bo'lmasdan turib, inson mujohada qila olmaydi. mujohada qilayotganlar ko'p dunyoda. Yahudlar, nasorolar hammasi mujohada qilyapti. Shunday ruhbonlar borki, o'zining hayotida tamomiy mujohada bilan o'tayotgan. Lekin ularning mujohadalari o'zlari tarafidan to'qib olgan rahboniyatda mujohada qilishadi. Shunday ruhbonlar borki, hayoti bo'yicha yuvinmaslikka harakat qiladi. Shunday ruhbonlar borki, turmush qilmaslikka mujohada qiladi. Shunday ruhbonlar borki, tamomiy ustuvoshini o'zgartirmaslikka shunday mujohada qiladiganlar bor. Shuning uchun bizni ko'zimizga ba'zi bir amallarda qattiq amal qilayotgan odamlar bizni aldab qo'ymasligi kerak. Biz uni avvalo mujohada qilayotgan narsasi nima ekanligini bilmoqligimiz kerak. Agar kitobi sunnatda bor bo'lgan narsa bo'lsa, uning mujohadasi o'zining harakat va shunga muqayyat qilishlikka bo'lgan harakati e'tiborli bo'ladi. Agar rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'ldan boshqa yo'lda mujohada qilayotgan bo'lsa u rasululloh sollallohu alayhi vasallam mendan emas degan kishilardan deb bilmoqligimiz kerak agarki kechasiyu kunduzi mujohada qilayotgan bo'lsa mana bu narsa hozirgi vaqtdagi musulmonlar aldanib qolayotgan narsadir birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki faman rog'iba an sunnati falaysa minni dedilar meni sünnetim yolundan yuz o'girgan kishi mendan dediler. dedilar Müslüman ya başka boshqa demadilar mendan emas bu dedilar bu hadis shariflarni aytgan kishilar ibodat qilmaymiz degan kishilarga aytgan emas edilar yoyinki doim uylanib umrimni ayolim bilan o'tkazaman degan kishilarga aytmadilar yoinki mutlaqo men ro'za tutmayman degan kishilarga aytmadilar uch kishi keldilarda oyisha roziyallohu anhoga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amallari haqida savol qilishgan edilar u kishi oyisha siddiqa roziyallohu anhu xabar berganlarda bular ozroq bir amal qilishyapti ekan deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amallarini ozroq sezdilar va aytdilarki ey u kishini gunohlari kechirilgan zot amalni ozroq qilsalar bo'laveradi degan xulosaga kelishdilar va o'zlarining sifatlarini bittalari kechasi uxlamayman dedilar ikkinchilari umrbod turmush qilmayman dedilar uchinchilari tamomiy men umrim bo'yicha ro'za tutib o'taman dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib aytdilarki men turmush qilaman dedilar men ro'za ham tutaman nafr ro'zalarni tutaman ham ba'zi kunlarda tutmayman ham dedilar va ro'za va turmush qilishlik haqida kechqurun uxlayman ham va ibodat ham qilaman dedilar bu meni yo'lim dedilar shu yo'limdan bosh tortgan kishilar mendan emas dedilar Demak, bir kishi hidoyat hosil qilishlik uchun o'zining kitobi sunnat ko'rsatmasida bo'lmagan narsa bilan qilgan harakati u hidoyatga emas, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llaridan chiqib ketishlikka sabab bo'ladi. Mana bu narsani biz yaxshi anglashimiz kerak. Bizning ko'zimizga johil so'pilar bizni aldab qo'ymasligi kerak. Islomning buyrug'ini qilib amal qilayotgan kishini biz afzal demoqligimiz kerak. Taqvoga erishishlikni yo'li shu. Ming afsuslar bo'lsinki, bizda taqvo sifatiga ega bo'lgan odamlar boshqa kishilar deb tushunarli bo'ldi. Hidoyat albatta iymondan boshlanadi. Va man yu'min billahi yahdi qalbah. Allohga kim iymon keltirgan bo'lsa, alloh taolo uni qalbini hidoyat qilib qo'yadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hadisi muboraklarda والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله haqiqiy mujohidni aytdilarki ollohni buyruqlari haqida ollohni buyurgan narsasini qilish va qaytargan narsasidan qaytishlik shu haqda o'zi bilan mujohada qilib kurashgan odam haqiqiy mujohid dedilar. Hatto Alloh subhanahu va taolo mana va amma man xofa maqoma rabbih va nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. O'zini Rabbini ro'barusida turishlikdan qo'rqib, biror bir gunoh ish qilinayotgan soatda Rabb taoloning huzurida javob berishlikdan qo'rqib, nafsini o'z yomonligidan havodan tiysa, uning jannat haqiqiy joyi bo'ladi deb Alloh taolo buni surai mana vannaziati naziat surasida shuni bayon qilgan. Undan tashqari insonning havosi doim boshqa tarafga tortadi. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana hadisi muboraklaridan bilsak bo'ladiki, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an bima ji'tu bihi. Sizlarning bittalaringizning iymonlari komil bo'lmaydi, hatto men olib kelgan narsaga uning xohishi ergashuvchi bo'lmasa. Inson xohishi har xil narsalarni xohlaydi. bu haq kishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lga tobe qilolsa, iymoni komil bo'ladi. Taqvo sifatini hosil qilishlikdagi mujohadalarning yana bittasi inson nafl ibodatlar bilan ham odatlanishligi kerak. Lekin nafl ibodatlar o'zining xohishi bilan bo'lmasligi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida qilgan farzdan tashqari nafl ibodatlari bor. Mana shu nafl ibodatlarni o'ziga muqayyat qilishlik bilan bo'lmoqligi kerak. Agar bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga uxlashda ergashmoqchi bo'lsa, marhamat u kishini qanday uxlaganliklari bayon qilingan. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yurishda men o'zimni o'xshataman desa siyar kitoblarda hammasida mufassal bayon qilingan hayotini qaysi qismida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda yashamoqchi bo'lgan kishi hamma holatlarni topishligi mumkin bo'ladi shuning uchun nafl ibodatlar o'zining tarafidan o'ylab chiqilmasligi kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana hadisi qudusiyda rivoyat qilib olib keladilarki وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه imom buxoriy rivoyatlarida keltirilgan menga deydi alloh taolo bandan men farz qilgan narsadan suyumliroq narsa bilan qurbat hosil qilmadi Ya'ni farz Alloh buyurgan farzni qilishlik bilan Allohga eng yaqin bo'linadi. Va bandan deydi Alloh taolo, menga nafl ibodatlar bilan qurbat hosil qilaveradi, hatto men uni yaxshi ko'rib qolaman deydi. Demak, nafliki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan rivoyat qilingan asosda bo'lgan nafl ibodatlar bu narsalar bizni qurbatimiz Allohga qurbat hosil qilishligimizga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan nafl ibodatlar inshaalloh o'zini o'rnida keltiramiz. O'qigan namozlari va hamda tutgan ro'zalari va o'zlarining ma'sur duolari qaysi o'rinda qaysi duolarni o'qiganlar mana bu haqda avvalgi darslarimizda aytib o'tgan shu ma'sur bo'lgan duolarni o'zigagina muqayyat bo'lib yashashlik Alloh subhanahu va taologa qurbat hosil qilishlikka sabab bo'ladi. Taqvo sifatini hosil qilishlikka uchinchi yo'l ro'zadir. Alloh subhanahu va taolo ro'zani farz qilishlikka dalolat qiluvchi oyatda ya amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Taqvo hosil qilishliginglar uchun roza Ramazon sharifdagi roza tutishlikni farz qilindi deyapti. Demak, taqvo hosil qilishlik bu roza uchinchi vositalardandir. Chunki taqvo o'zi jannat yo'lidir. Jannat mana hadis shariflarda insonga nafsi xohlamaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgandir. Do'zax nafs xohlaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgandir. Roza mana bu bizda shu xohishni bizga hukmron bo'lishligiga qarshi g'olib bo'lishligimizga sabab bo'ladigan ibodatlardandir. Inson roza tutanlagan inson o'zini eng dunyodagi havosi bo'lgan yemoq va jinsiy lazzat mana bu narsadan o'zini ma'lum bir miqdor tiya oladi insonlar yemoq yo'lida qul bo'lib qoladi agar shu nafsi yeydi nafsiga qul bo'ladigan bo'lsa jinsiy lazzati bilan insonlar komil insonlar ham shunga qul bo'lish natijasida juda katta jinoyatlarni sodir bo'ladi. Mana bu narsaning insonga g'olib bo'lishligi insonni eng past martabaga tushirib tashlaydi. Ramazoni sharifda roza tutib odatlangan kishi mana bu jinsiy lazzat va yemoq, taom lazzatiga g'olib bo'lishlik malakasiga ega bo'ladi. shu bilan u albatta o'zini bu haqqa qul bo'lmaslikka o'zida bir malaka hosil qiladi ana bu narsa insondagi bir taqvoki ramazoni sharifda ro'za tutanlagan kishi bu taqvo sifatiga hosil bo'ladigan yo'lga chiqqan bo'ladi sahih hadislarda huffati nar bil shahavat va huffati jannatu bil makarih كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي do'zax shirinlik nafs xohlaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan jannat bo'lsa nafsga yoqimsiz bo'lgan narsalar bilan o'rab qo'yilgan inson avlodining har bir amali hasanotlari 10 barobardan 700 barobargacha ko'paytiriladi. Alloh taolo aytayaptiki, roza unda emas. Rozani, ya'ni bu men uchun deydi Alloh taolo. Buni mukofotini men beraman deydi. U o'zining jinsiy shahvatini va taomini meni rizoyim uchun, men uchun tashlaydi deydi. Shuning uchun buni mukofotini men beraman deydi. Inson namoz o'qish vaqtida namoz o'qimaganlar bilan namoz o'qiganlar ajralsa, namozda ko'p odam bir bo'lib yurgan bo'lsa, Ramazoni sharifda yana ham iymoni mahkamroq kishilar ajraladi. Chunki bu nafs xohlaydigan narsadan voz kechishlikdir. Bundan keyin jihod maydonida yana bir ajraladi endi jondan voz kechadigan o'rinda haqiqiy mo'minlar qoladi birodarlar biz ramazoni sharifga yaqin kirib kelyapmiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu ramazon haqidagi aytgan odoblaridan إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم sizlarni bittalaringlarga ramazon oyi nasib bo'lib yaqinlashsa yo shu oyga kirib kelsa unaqa fahsh so'zlarni gapirmasin shovqin so'ron qilmasin mabodo birov u bilan so'kishmoqchi bo'lsa yo qattiq bir urushmoqchi bo'lsa men birodar uzrim bor deb ro'zadorman desin من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه kim yolg'on so'zidan voz kechmasa yolg'onga amal qilishligidan voz kechmasa ollohni hojati yo'q uni yemoq va ichmog'idan voz kechib yurishligida demak u ramazoni sharifda taqvo hosil qilmayapti rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ala va shahadatu zur yolg'on so'z, yolg'on guvohlik berish degan so'zimidan voz kechishlik qattiq aytgan gunohi kabiralardan degandan saqlanmagandan keyin taqvo sifati hosil bo'lmayotgandan keyin uning yemoq va ichmoqdan voz kechib yurishligida hech qanday bir manfaat qolmaydi. Alloh subhanahu va taoloning hojati yo'q unga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizlarga ramazoni sharifda qur'onning tilovatini tuzib berdilar ya'ni bu kishi ko'p qur'on tilovati bilan o'zlari qiyomullaylda bo'ldilar farz bo'lib qolishligidan qo'rqib jamoat bilan o'qimadilar undan tashqari Allohning yo'lida infoq molini sarf qilishlikni buni mashru qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu alohida qiyomillayni laylni mashru qildilar. Shuning uchun va oxirgi 10 kunlikda o'zlari e'tikof o'tirdilar. Vafot qiladigan yillarida bo'lsa 20 kun e'tikof o'tirdilar, birodarlar. Mana bu narsa bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qilgan amallariga muqayyat bo'lib shu mujohada qilish taqvo sifatini hosil qilishlikdir. Nafl ro'zalarga to'xtab o'tsak, eng nafl ro'zalarning afzallari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dushanba va payshanba kunlari ro'za tutardilar. Har oydan ayyomi biz oydin kechalarda 13-14-15 kunlarda roza tutardilar. Shavvol oyining 6 kunida roza tutib, bir yilga barobar bo'ladi derdilar. Arafa kunida roza tutardilar, Ashura kunida roza tutardilar va Ashuradan bir kun ilgari yoinki bir kun keyinni ham roza tutardilar. Xullas mana bu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning nafr ro'zalari haqidagi rivoyat qilingan narsalar shu. Tushunarli bo'lgandir mana. Ibodat qilishlik Allohni tanishlik bilan ibodat qilishlik bu taqvo sifatiga olib boradigan yo'llarning to'rtinchisidir. Ya ayyuhannasu abudu robbakumul ladzi xalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Inson Qayerdan biz bu oyatdan ibodatni chiqaryapmiz? Ya yuhannasu U'budu robbakum allazi xalaqakum val min qablikum. Bizni sizlarni va sizlardan ilgarilarni yaratgan Rabbiylarga ibodat qilinglar. Taqvo qilishliginglar uchun yaratgan edi. Alloh subhanahu va taolo inson va jin toifasini o'ziga ibodat qilishlik uchun yaratdi. Va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. inson va jin toifasini faqat o'zimga ibodat qilishlik uchun yaratdim deydi Alloh taolo. Demak, bu ibodat ibodatga buyuryapti Alloh taolo taqvo hosil qilishliginglar uchun. Ibodat mana bu oyatning tafsirida aytdikki, tavhid bu asosi qurilmasdan turib ibodat hosil bo'lmaydi. Tavhid ibodatga nisbatan agar tamsil qilsak, namozga nisbatan tahoratga o'xshagandir. Tahorat bo'lmagan ibodat u ibodat emas. Shunga o'xshagan tavhid bo'lmagan ibodat ibodat emasdir. Go'yoki shirkka aralashib qolingan bo'lsa, shirk bir najasdir. Bu innamal mushrikuna najas Bu mushriklar bir najas deb Alloh taolo aytayaptiki, demak shirk bilan bo'lgan ibodat mutlaqo Alloh buyurgan ibodat emas. Shuning uchun Alloh tuzib bergan narsa bilangina qilingan amal ibodat bo'ladi. Ibodat Alloh o'zining kitobida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlarida bayon qilingan narsa bilan bo'lgan narsa ibodatdir. Biz namoz o'qishlikka buyurilishligimiz bilan birga ba'zi o'rinlarda namoz o'qishlikdan qaytarilganmiz ham. kun botayotgan vaqtda namoz o'qishlikdan qaytarilganmiz. Kun chiqayotgan vaqtda namoz o'qishlikdan qaytarilganmiz. Allohni o'ziga ibodat qilishlikdan. Chunki bu vaqtda kunga sig'inganlar ibodat qiladigan vaqt bo'lganligi uchun. Yakka Allohga shu vaqtda ibodat qilishlikdan Alloh taolo qaytaryapti. Kun tikkiga kelgan vaqtda ham ibodat qilishlikdan qaytarilganmiz. Shuning uchun biz ibodat deb Alloh buyurgan yo'lga asosan amal qilishlikni ibodat deymiz. Bundan boshqa narsa ibodat bo'lishligi mumkin emas. Qanday qilib biz namozni bu kayfiyatini shunday o'qiymiz? Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis asosida shuni biz shu kayfiyat bilan o'qiymiz. Bo'lmasa bu kayfiyatni biz bilmagan bo'lardik. Demak, shunday bo'lgandan keyin ibodat qismi faqat Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarda bayon qilingan yo'l bilan qilingan amalgina ibodat bo'lishligi mumkin mana bu ibodat bizni taqvoga olib boradi alloh subhanahu va taoloning sifatlarini bilishligimiz kerak asmoul husno bilan ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه Alloh subhanahu va taoloning o'zini ismlari bilangina Allohga duo qilmoqligimiz kerak. Boshqa ismlardan voz kechinglar deyapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana Imom Muslim Abu Zar al-G'iforidan rivoyat qiladilarki, "Inna nasan min ashabin nabiy sallallohu alayhi va sallam qalu ya Rasululloh, zahaba ahlud dusuri bil ujur." يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة ولكل تهليلة صدقة وأمر, وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم biz ibodat degan vaqtda faqat biz masjiddagi mehrobda yo jaynamozni ustida turgan amalimizni deb tushunib qolmasligimiz kerak hayotning hammasini Alloh rasulining buyrug'iga muvofiq o'tkazishligimiz ibodatdir. Hattoki insonning oddiy bir o'zining shahvati deb e'tibor qilgan narsani ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu hadis muboraklarda ibodat deyaptilar. Hadisni avvali ashabul nabiy sollallohu alayhi vasallamdan bir necha kishilar kelishdilarda bu davlatdan kishilar ajrlardan olib ketib qolyapti ya Rasululloh deyishdilar. ular namoz o'qishyapti biz o'qigandik ro'za tutishyapti biz ro'za tutgandik ammo mollarini ko'pligi uchun ko'p sadoqatlar qilib ajrlarni olib ketib qolyapti biz qolyapmiz dedilar shunda aytdilarki alloh subhanahu va taolo sizlarga ham sadaqa qiladigan narsalarni qilgan emasmi dedilar har bir tasbeh ya'ni subhanalloh sadaqa dedilar har bir takbir Allohu akbar sadaqa dedilar Alhamdulillah sadaqa dedilar. Tahlil la ilaha illallah sadaqa dedilar. Ma'rufga buyurish sadaqa, munkardan qaytarishlik sadaqa dedilar. Shunda va fi bid'i ahadikum sadaqa dedilar. Ya'ni o'zining nikohdagi oilasi bilan bu bo'lgan jinsiy aloqasini sadaqa dedilar. Shunda ashoblar ajablanib so'radilarki, "Ya Rasululloh, bizlarning bittamiz o'zining shahvati, ya'ni shu bilan maqsadini hosil qilsa ham sadaqa ajr bo'ladimi?" deganlarda aytdilarki, "Agar shu narsani haromga sarf qilsa gunoh bo'larmidi?" dedilar. Gunoh bo'lardi. Halolga qo'yganligi uchun ajr bo'ladi dedilar. Sadaqa insonning hayot biz oxirgi martabasini aytib qo'yyapmizki hayotdagi hamma amalni inson aqlli mo'min kishi sadaqa o'ziga yaxshilik ajr ibodat qilib olishi mumkin bizni islomda la rahbaniyata fil islom islomda bu rahbaniyat tarki dunyo qilib tog'i toshga chiqib ketish yo'q islomda har bir amalni kitobi sunnatga muvofiq qilishlik islomdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmasidan ortiq amal qilgan odam ya'ni ko'rsatmalaridan tashqariga chiqib ketgan odam payg'ambarimiz yo'lida emas har qanday ko'rinishi yaxshi bo'lsa ham mana bu biz islomning shu ma'nosini bilishga muhtojmiz birodarlar din dushmanlari bizni dindan chiqarishlikka dinimizga qarshi bo'lib chiqarolmaydi birodarlar Bizda islomda yo'q bo'lgan bidoatlarni olib kirishlik bilan chiqaradi. Islomda yo'q narsani olib kira boshlagandan keyin odamlar buni din deb qilgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning e'tiboridan chiqamiz. Undan tashqari bu narsa aqlli, zavqi salimi bor bo'lgan odamlarga ma'qul bo'lmaydi. Biz shu bilan biz dindan boshqa yoshlarni kirishligi yo'lini to'sishligi oson bo'ladi. Shuning uchun butun darveshlik, tarki dunyochilik mana shunday uslublarni qo'llashlik bilan butun tarixda musulmonlarni mag'lub qila olgan toifalar shular bo'lgan birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qattiq qattiq turgan narsalari ham shu dinda g'ulu ketishlikdan qaytarganlar. Ya ahlal kitobi la taghlu fi dinikum. Fastaqim kama umirta va man tada ma'aka va la tatghaw. Siz va sizga ergashganlar Alloh buyurgandek to'g'ri turing. Bundan kamaytirmang demadi Alloh taolo. Tug'yon qilmang, bundan haddingizdan oshmang dedi. Chunki insonning ko'p adashishligi buyurilgan narsaga qo'shishlik vositasi bilan adashib qoladi. Shuning uchun islomga bir narsani qo'shishlik bilan bir narsani olib tashlashlikni farqi yo'qdir, birodarlar. balki qo'shib yaxshi niyatda qo'shishlikdaqa katta gunoh yo'q birodarlar biz yaxshi niyat bilan qo'shayotgan odamlarni aytyapmiz noz ibodatdir zakot ibodatdir ro'za ibodatdir haj ibodatdir jihod hamma turlari bilan jihodin nas bu hamma jihodning turlari ibodatdir ma'rufga buyurish ibodatdir munkardan qaytarish ibodatdir o'ziga infoq qilishlik uchun, o'zining hojati uchun biror kasb qilishlik ibodatdir. O'zining oila a'zolariga bir moli davlat topib sarf qilishlik ibodatdir. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sadaqani bo'ldilar. Bittasi Allohning yo'lida sarf qilgan sadaqa dedilar. Ikkinchisi miskinga sarf qilgan sadaqot dedilar. Uchinchisi o'zining ahliga sarf qilgan sadaqa dedilar va allazi a'zamuha ajran bu eng ajri ko'p bo'lgani o'zini ahliga sarf qilgan sadaqa dedilar nima uchun inson o'ylaydiki olloh yo'lida sarf qilgan sadaqotdan ham miskin muhtojga berilingan sadaqotdan ham nima uchun o'zining ahliga bergan sadaqot afzal bo'ladi birinchidan o'ziga berilgan narsani islom sadaqa deb ehson ajrlanadigan narsa deb bayon qildi. Ibda binafsika alayha O'zingizdan boshlang va unga sadaqa qiling dedi. Demak, inson o'zining muhtoj bo'lgan narsasini o'ziga sarf qilishligi bilan islomda ajrlanadi. Ana bundan tashqari ahliga bergan narsa nima uchun eng katta ajr bo'ladi? Chunki hamma o'zini ahlini agar ta'minlansa, bu jamiyatda muhtoj kishi qolmaydi, birodarlar. Allohning yo'lida sarf qilishlikka ham hojat qolmaydi. Miskinga sarf qilishlikka ham hojat qolmaydi, chunki miskinda o'zi yo'qib ketadi. Allohning yo'lida sarf qilay desa, hamma Allohning yo'liga chiqayotgan odamlarning o'ziga ehtiyoji ta'minlanadi. Shuning uchun har kim o'zini ahliga yetarli qila sadaqot sadoqat buning eng katta ajridir, birodarlar. Shuning uchun islom ko'rsatmasida ibodatni ega bo'lishlik uchun takror aytamiz, tarki dunyo qilishlik shart emas. Zibo turmush qilishlik shar'iy yo'l bilan bu sadaq ibodatdir. Farzandlarga ta'lim berishlik ibodatdir bu. Qo'shnini rioya qilishlik shariat ko'rsatmasi asosida bu ibodatdir. qarindosh urug'larni rioya qilish ularni kamchiliklari bilan shug'ullanish shariat ko'rsatmasi asosida ibodatdir ota onani haqlarini rioya qilish ibodatdir xullas inson musulmonlarga manfaat beradigan biror ilmda mutaxassis bo'lishlikka harakat qilishlik bu ham ibodatdir birodarlar Ba'zi bir ilmlar borki, birodarlar, biz orqada qolib ketdik. Inshaalloh hozirgi darsimizni davomida ulgisak gapirib o'tamiz biror bir sohada mutaxassis bo'lib musulmonlarning ehtiyojini qondiradigan mutaxassislikni egallashlik bu ibodatdir musulmonlarga manfaat qiladigan shart bilan الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر imom buxoriy imom muslimda rivoyat qilingan tul ayollarga va miskinlarning ehtiyojida chopib harakat qilib yurgan odam Allohning yo'lida jihod qilib yurgan odamga o'xshaydi roviy aytadilarki gumon qilamanki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytganliklarini susaymasdan kechasi bedor bo'lib ibodat qilayotgan kishini savobiga oladi yoyinki iftor qilmasdan ro'za tutib yurgan kishining savobini oladi dedilar. 8 sifat Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan sifatlardan biz 7-sifatimiz taqvo sifati edi. Bunda uzoq to'xtab o'tdik. 8-inchisi Innalloha yuhibbul muqsitin. Alloh taolo adolatchilarni yaxshi ko'radi. adolat birinchi bu oyat o'zi kelgan o'rni سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين hukmdagi adolatni Alloh taolo shu oyatda hukmda adolat qilishlikni buyuryapti. Hatto islomning ashaddiy dushmanlari bo'lgan yahudlarga nisbatan ham. Ular islomni shunchalik yomon ko'rishib, islom uchun to'xtamasdan qarshi bo'lishsa ham Alloh subhanahu va taolo rasulini shularga nisbatan bo'lgan hukmda ham adolat qilishlikka buyuryapti. Haqiqatda bu hayotda amalda bo'ldi birodarlar. hattoki bir taraf musulmon bo'lganda ham balki islom davlatining raisi bo'lib, ikkinchi taraf yahud bo'lganda ham Mana bu musulmon qozisi hukm qilgan kunda islom davlatining raisi Ali ibn Abi Talib bilan bir yahudi husumat qilib kelgan vaqtda qozilardan vallohu alam Surayh islom qozisi yahudi foydasiga, ya'ni adolat shuni foydasiga hukm qilishlik kerak edi islomning xalifasi bo'lgan Ali ibn Abi Talibni rioya qilmasdan Alloh subhanahu va taolo adolat bilan hukm qilganlarni yaxshi ko'radi degan oyatga amal qilib yahudiyning foydasiga haq tarafda bo'lganligi uchun hukm qildi. Bu agar tarixda bo'lgan voqea bo'lmaganda kishilar ishonmagan bo'lardi. Tarix buni biror bir yo'l takrorlagan emas, birodarlar. Keyingi davrlarda bu adolat bilan hukm qilishlik bo'lmagan bo'lsa, u islomni aybi emas. U islomga amal qilmagan musulmonlarning aybidir. Alloh taolo agar odamlar o'rtasida baynan nasi inson deb ataladigan maxluqlar o'rtasida الله تعالى اثنينتك وإذا حكمتم بين المسلمين demakdir وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل odamlarning o'rtasida hukm qilganinglarda adolat bilan hukm qilishlikka الله buyuradi.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 Qur'oni Karimda mana Aymad ibn Harim bu kishidan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilib aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ayyuhannas عدلت شهادة الزور إشراكا بالله تعالى ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور yolg'on guvohlik ya'ni adolat bilan turmaslik yolg'on guvohlik ollohga shirk keltirishlik bilan yonma yon qo'yildi ey odamlar dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana oyatda butlardan bo'lgan ifloslikdan, najasdan chetlaminglar deyilib, undan keyin shahob vajtani bu qavla zur yolg'on so'zdan, yolg'on guvohlikdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tafsirlari bilan mana yolg'on guvohlikdan panoh chetlaninglar deb yonma-yon zikr qilindi. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan kishilarning 9-si mana Imom Tabaroniy o'zlari rivoyat qilganlar innalloha yuhibbul abdal muhtarif kasblik bandani Alloh taolo yaxshi ko'radi. Sunan Abu Dovuddan boshqa sahih istada, ya'ni 5 ta sahihda keltirilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadis shariflari la an yahtatiba ahadukum hazmatan ala zahrihi khayrul lakum min an yas'ala ahadan fayatiyahu aw yamna'ahu Sizlarning bittalaringlar yelkasiga bir bog'lam o'tinni ko'tarib kelishligi yaxshiroqdir birovdan bir narsa so'rashligidan yo beradi, ho bersin, ho bermasin. Umar roziyallohu anhu biror bir kishi uning amali ajablantirsa, u kishi haqida boshqalardan so'rar ekanlar yo o'zidan kasbi bormi der ekanlar. Agar yo'q deilsa, e'tiborga olmay qo'yar ekanlar. Mana bu narsa musulmon kishining biror bir kasb egasi bo'lishligini qanday bo'lishligidan qat'iy nazar shariatga zid bo'lmaydigan bo'lsin faqat bir oddiymi kattami bir kasb egasi bo'lishligi Allohning muhabbatiga sazovor qiladi uni bu amal hozirgi bizning musulmonlarda yo'qolib borayotgan narsadir birodarlar bizlarning kasbdagi mutaxassislik yo'qolib boryapti bu mustamlakachilik siyosati bu odamlarni hammasini mutaxassis bo'lishlikdan chetda qo'ygan. Tekshirib qarasangiz, musulmon birodarlar hammasi yo qo'y boqishni bilishadilar, yoinki quruvchilikni bilishadilar, yoinki shu oddiy bir narsani bilishadilar. Bundan ham oddiy narsalarni bilishadilar. Kasbchilik boshqa narsa yo'q. Ba'zi bir hunarmandchilikdagi mutaxassislikni egallashlik ularga bir qandaydir begona narsaga aylanib ketgan. Lekin islom tarixi kelajak islomning ta'siri ostida Alloh taolo kasblik bandani yaxshi ko'radi degan hadis sharif bu hamma musulmonlarni har xil sohalarda mutaxassislikni egallashligiga sabab bo'lgan edi. Shuning uchun hozirgi musulmonlar juda ko'p narsada orqada qolib qolganligimiz siri ham mana bu hadis sharifga amal qilmaslikdir, birodarlar. Hozirgi vaqtdagi musulmon kishilarning hammalari iqtisodiy bir tanglikka duchor bo'lishligi natijasida darrov shu narsa savdo orqali tiriklik qilib qo'yishlik oson deb tanlashadilarda juda ham katta qobiliyat egasi bo'lgan odamlar shu qobiliyatlarini ishlatmasdan hayotdan o'tib ketib qolyaptilar. Shuning uchun yoshlardagi shunaqa mutaxassislikni egallashlikka biz o'zimiz targ'ib qilishligimiz kerak. Musulmonlar birovga qaram bo'lmagan holatda har bir narsani egallaydigan bo'lmoqlari kerak. Agar shu mutaxassislikni egallansa, hech qanday birovga qaram bo'lmasdan yashashliklari mumkin. Axiran shu narsani aytib o'tmoqligimiz kerak. Vallohu yuhibbus sobirin. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh taolo sabr bandalarini yaxshi ko'radi, tavakkul qiluvchi bandalarni yaxshi ko'radi. Mana bu sifatlar zikr qilinadi. Aslida o'zi bu sifatlar ham yuqorida aytilingan taqvo sifatiga kiradi. Birinchi, shahvatlardan sabr qila bu taqvo sifatidir. Ibodatlar ustida sabr qila bu taqvo sifatidir. inson haq yo'lda sabr qilolmaslik, bid'at bid'atkor odamlarni orasida haq yo'lda mahkam turolmaslik bu ham bu sabr o'zi asli taqvo sifatidandir. Shuning uchun u sifatlarni bu taqvo sifatini ichida deb tushunmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan sifatlardan shu qisman bir mana bu sifatlarni bayon qildik. Shuni ham aytib o'taylikki, Alloh subhanahu va taoloning yaxshi ko'rishligi bir boshqa muhabbatlarga o'xshamaydi. U Alloh subhanahu va taoloning jaloliga loyiq bo'ladigan sifatdir. Biz shuni bilamizki, nas sabitki Alloh taolo sobirlarni yaxshi ko'radi, muttaqillarni yaxshi ko'radi. O'zining jaloliga, o'zining zotiga loyiq bo'lgan surat bilan yaxshi ko'radi. uning kayfiyati qandayligini biz bilmaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu kishi hadis qudusiyda keltirgan hadislari uning muhabbatining asarlari haqida فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه agar bandani yaxshi ko'rsam deydi alloh taolo uning eshitadigan qulog'i bo'laman va ko'radigan ko'zi bo'laman va ushlaydigan qo'li bo'laman va yuradigan oyog'i bo'laman agar mendan so'rasa beraman agar panoh istasa uni saqlayman deydi alloh subhanahu va taoloning muhabbati o'zining jaloliga ulug'vorligiga loyiq bo'lgan sifatdir Biz shu yerda shu narsani ham aytib o'tmoqligimiz kerakki, muhabbat buni Allohni yaxshi ko'rolmagan kishilargina o'zining qalbidan his qiladi. Buning darajatlari o'zining muhabbatiga muvofiq bo'ladi. Allohning muhabbati bizdan Alloh yaxshi ko'rgan kishilarni yaxshi ko'rishligimizni talab qiladi. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lni yaxshi ko'rmoqligimiz kerak. Va iymonimizni komil bo'lmaydi dedilar. Agar Rasuli Muhammad alayhisalomni biz hamma narsadan yaxshi ko'rmasak, Chunki Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomni hamma olamdan ortiq qildi. Demak, Allohni yaxshi ko'rishligimizni talabi Muhammad alayhisalomni biz yaxshi ko'rmoqligimiz kerak. O'zimizni muhabbatimizdan, farzandlar, ota-ona, odamlarni hammasini muhabbatidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni afzal ko'rib muhabbat qilmoqligimiz kerak. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين sizlarni bittalaringlar iymon keltirgan bo'lmaydi hatto men dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam otasidan farzandidan tamomiy odamlardan suyumli bo'lmasam dedilar shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida وجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ chanqab turgan holatda bu arab xalqlarini sahroda bir chanqashligi biz duchor bo'lganimiz yo'q birodarlar shunday payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu chanqab turib muzdek suvni yaxshi ko'rgan chanqagan odamdan ham ko'ra o'zingni muhabbatingni menga bizlarga suyumliroq qilgin deb duo qiladilar Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning maxluqotini ichida bizga eng suyimli zot bo'lmoqligi kerak. Va Allohning muhabbatini inson o'zida rasuliga ergashishlik bilan isbotlamoqligi kerak. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. يحببكم va yaghfir lakum ذنوبكم والله غفور Juda daqiq bir o'lchovni tarozini qo'yib qo'ydi Alloh taolo. Agar Allohni yaxshi ko'raman deysa, ayting ularga menga ergashinglar deng. Rasuliga ergashishlik o'zining Allohni yaxshi ko'raman degan da'vosini sadoqatidir bu. Mana bu taroziga har kim o'zini solib ko'rish mo'ligi kerak. Allohning payg'ambarlarini hammasini yaxshi ko'ramiz. Allohning kitob tushirgan payg'ambarlarni, kitob tushirmagan payg'ambarlarni hammasini yaxshi ko'ramiz. Chunki ular Alloh tarafidan bo'lgan omonatni bashariyatga yetkazishgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu ni yaxshi ko'ramiz. Payg'ambarlardan keyin Umar ibn Xattob Usmon roziyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib bularni yaxshi ko'ramiz. Shi'alarga o'xshagan bir toif bittasini yaxshi ko'rib, bittasini bunday surib tashlamaydi. Boshqa toifalar hammasi bittadan o'zlariga sahobalarning ichidan bittalarini yaxshi ko'rib tanlashib olgan, boshqalarini yomon ko'rishadi. Biz sahobalarning hammasini yaxshi ko'ramiz. Chunki sahobalar haqida Ko'p hadis shariflarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ogohlantirganlar. "Law anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim aw nasifahu" dedilar. Sizlarni bittalaringlar Uhud tog'icha oltinni Alloh yo'lida sarf qilsa, ularning bir mud, ya'ni bir kilo muddatda oltin sarf qilganicha barobar bo'lmaysiz dedilar. yoinki uni yarmichasiga barobar bo'lmaydi dedilar. Uhud tog'icha oltinni sarf qilsanglar, ashoblar sarf qilgan bir mil oltincha barobar bo'lmaydi dedilar. Jannat bilan bashorat berilingan 10 ta sahobalar bo'lgan. Hayotlarida o'zlarining jannatga dohil bo'lishliklarini dunyodan eshitib ketishganlar. Ularni biz yaxshi ko'ramiz. Chunki bunda nas vorid bo'lgan. Ahli Badrlarni yaxshi ko'ramiz. Chunki ular moli va jonini Allohning yo'lida bag'ishlashganlar. Va ulardan keyingi ahli Uhudlarni yaxshi ko'ramiz. Va ulardan keyin Bay'atul Rizvon Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bay'at qilgan kishilarni alohida yaxshi ko'ramiz. tobeinlarni yaxshi ko'ramiz ularga ehson bilan tobe bo'lgan kishilarni yaxshi ko'ramiz chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ogohlantirdilarki menga eng asrlarning yaxshisi meni asrim dedilar undan keyingi asr yaxshi dedilar va undan keyingi asr yaxshi dedilar bular tobeinlarga ergashganlar edi uchinchi so'zlari nas bo'lgan bularning yaxshi ko'rishlikka bizning taqvimimiz mana bu kishilar bilan bo'lmoqligi kerak. Dinni dushmanlarini tarixini bilib, dinni asosiy qurganlarni tarixini bilmaydigan bo'lib qolmasligimiz kerak. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilgan kunlarini nishonlanib, tamomiy yil bo'yi nishonlanib duo qilishlik muhabbatni ifoda qilmaydi, birodarlar. Alloh Qur'onda aytmadiki, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rsanglar, shu kishini tug'ilgan kunlarni nishonlanglar demadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sahobalar o'zlaridan ham, otalaridan ham yaxshi ko'rishadilar. Biror sahoba yo biror tabiindan u kishining tug'ilgan kunlarini nishonlashlik bo'lgan emas, birodarlar. bu tug'ilgan kunni nishonlanishligini har kimin tug'ilgan kunini nishonlanishlik bu mustamlakachilik siyosatidir birodarlar chunki hammani tarixi ulug' odam ko'p o'tgan agar bir uch yuz oltmish olti kun bo'ladigan bo'lsa uch yuz oltmish olti kunda o'ntada odamni qo'ysangiz ham ko'payib ketadi odamlarning ishi hammasi tug'ilgan kunda nishonlanishlab bo'ladi bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun deganlarning misoli shuki shariatda yo'q bo'lgan narsani agar vujudga keltirsangiz o'zi mardud bo'lib zalolatib ketaveradi hammamiz tug'ilgan kunda inshaalloh radigan bo'lsak mana bu odamlarning keraksiz narsalar bilan ovora qilib tashlashlikdir bu Alloh rasulini yaxshi ko'rgan kishilar Alloh rasulini buyrug'iga ergashsin. Bu narsa qiyin birodarlar. Dasturxonni solib ozgina bir narsani o'qib qo'yib o'zini muhabbatini e'lon qilib ko'taradigan narsani olib ketish bu oson bu. Rasuliga ergashishlik o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbatiga sazovor bo'lsa, qani ergashsin shu narsani. Bu har bir narsada amal qilishlik bu o'ziga bir daqiq bir tarozini ko'rsatadi. agar kimda kim takror aytamiz shunday tug'ilgan kunni nishonlamayapti deb rasulullohga muhabbati yo'q degan bo'lsa bu so'zdan yer larzaga keladigan sahobalarni sha'niga tuhmat butun tobeinlarni sha'niga tuhmatdir bu shuning uchun biz ollohni rasulini yaxshi ko'ramiz shunday bo'lmoqligimiz kerak otamizdan ham farzandlarimizdan ham yaxshi ko'rmoqligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni aytdilar desa dadam bunday deyapti degan bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyrug'ini olsa shu bilan muhabbatini ko'rsatadi muhabbat bu so'z bilan bo'ladigan narsa emas alloh taolo menga ergashinglar deng deyapti u so'z bilan emas amal bilan isbotlashlikka buyuryapti shuning uchun gaplarni o'g'luta qilib aylantirmasligimiz kerak ochiq ravshan aytishligimiz kerak kim rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbati bo'lsa ergashsin va shuning da'vosini isbotlasin. Bo'lmasam har xil narsalar bilan o'zini muhabbatini kitobi sunnatda yo'q narsa bilan isbotlashlikka urinmasin. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning muhabbatini ifodalashlikning bir yo'li. Ammo Alloh bandasini qanaqa yaxshi ko'radi? O'zining jaloliga muvofiq suratda, o'zining zotiga loyiq muhabbat bilan muhabbat qiladi. Uning kayfiyatini biz bilmaymiz, uning ba'zi asarlarini bilamiz va hadisda bayon qilganligini bayon qilamiz. U hadisda bayon qilganligi uchun bilamiz. Bo'lmasa uni ham bilmagan bo'lardik. agar yaxshi ko'rsam deydi Alloh taolo bandani uni eshitadigan quloq bo'lib qolaman. Ya'ni qulog'i bilan faqat Alloh buyurgan narsani eshitadi. Alloh qaytargan narsani eshitmaydigan bo'lib qoladi. Ko'zi bo'lib qolaman deydi Alloh taolo. Ya'ni ko'zi bilan Alloh buyurgan narsalarni ko'radi. Alloh qaytargan narsadan o'zini tiyadi. Alloh subhanahu va taolo yuradigan oyog'i bo'laman degan Alloh subhanahu va taoloning rizosiga bo'ladigan tarafga qadam qo'yadi. Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun qo'lini ishlatadi. Butun vujudi Allohning rizosi yo'lida bo'lib qoladi. Mana bu sezsinki shunday bo'lsa, kishi har bir harakatini Allohning roziligi uchun Rasulini yo'liga muvofiq qilgan vaqtdan bilsinki, demak Allohning muhabbatini ba'zi belgilari menda ko'rinyapti deb Allohga hamd aytsin.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 Mabodo bilmoqchi bo'lgan kishi o'zi kitoblarga murojaat qilsa, shu kitoblardan bir ilm hosil bo'lgandan keyin shu narsaga amal qilaveradi. Ba'zi bir ixtilofli masalalarda so'ralgan, biz unga o'zimiz minbardan turib javob berishlikni o'zimizga lozim ko'rmaymiz. Chunki bu narsa musulmonlarning o'rtasida haq va ixtiloflarga sabab bo'ladi. Mabodo bir haqiqatini bilishlik maqsadi bo'lsa, shu bo'lsa alohida uchrashsa javob beramiz shularga. Bizni hozirgi o'tayotgan darsimizni yaxshi tushunaylik birodarlar. Biz asosiy bir islomdagi eng yaxshi darslarni olib boryapmiz deb o'ylayman men. shu narsalarni biz o'zimizga ega qilaylik. Shu narsalarni ega qilganimizdan keyin ijtihodiy ba'zi fikrlar bo'ladiki, bizni islomdagi ijtihodiy er-, erkinlikka dalolat qiladi turli nimalarda. Turli ba'zi amaliyotlarda ba'zi rivoyat qilingan hadislarni ba'zilari qabul qilishgan, ba'zilari qabul qilishmagan. Biz uni ilmimiz bo'lsa, biz ham o'zimiz tekshirib bittasini aniq bilib shunga amal qilamiz. maxsus hozir o'zimizni muftiy bo'lib turadigan kishimiz yo'q birodarlar. Bir ulamolar shurosi yo'qki, mana shu narsaga amal qilinsin deb bir fatvo beradigan joyimiz yo'q bu narsani. Lekin shu o'rinda umumiy darsimizni olib boraveramiz. Ixtilofli ba'zi masalalarga minbarda turib javob bermaymiz, birodarlar. Bu narsa bizga ko'p yaxshi natijani ham olib kelgan. Har kim o'zini bir ilmi yetishib bir narsani qabul qilgan bo'lsa, marhamat shu narsani islomda uni qabul qilaversin. Ya'ni ba'zi far'iy nimalar. Masalan, har xil masalalar borki, u narsalar haqida yana raful qilish, qilmaslik bu narsalarni biz bahs qilib o'tirmaymiz bu narsani. Har bir kishi o'qiyotgan kitobi asosida olib boraverishligi kerak. Yo bu bo'ladimi, u bo'ladi, bu bo'lmaydi degan narsani boshqa ko'proq ko'p odamlar tarafidan fitna qo'zg'atish uchun bo'lgan gaplar juda ko'p bo'lgan. Ana shu narsalarni biz e'tiborga ham olmaymiz shu narsani. Biz yo'limiz shuki, birodarlar, kitob va sunnatda bayon qilingan narsani shunday bir bayon qilib o'tib ketishlik. Bizi yo'limiz bir odamlarni adashgan, adashmaganga hukm qilishlik emas. Bizi yo'limiz da'vat yo'lidir. Da'vat odamlarni islomga da'vat qilish, hammalarni tushuntirish hamma odamlarni masalan islom nima ekanligini bildirish, ularni to'g'ri yo'lga solishlikdir bu. Agar shu har xil e, ijtihodiy masalalarni mana mabodo so'ralmoqchi bo'lsa, shuni bilib amal qilishlik fikri bo'lsa, e, maxsus o'chirasi aytib beraveramiz, birodar